Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 7. pants un 8. Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts, jo ik viens, kas lūdz dabū un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Es nezinu, kādu motīvu vadīt tu šodien šeit esi atnācis. Vai tas ir tavs mierinājums, ka tu šodien esi šeit, kad uh, mēs varam padziedāt slavas dziesmas tam kungam, slavu Dievam, bet es gribu, ka tavs motīvs būtu, es ticu, ka Jēzus to grib, ka tu nāc uz šeit un pielūgt viņu, pacelt savu balsu, izkratīt savu sirdiņu priekšā. Viņš redz tavu dzīvi, viņš redz tavus cīņas, viņš redz tavus grūtības, viņš redz, ka tu šobrīd varbūt priecājies, tev viss ir labi. Bet viņš grib, ka tu pacel savu balsu lūkšanā. Jo tad, tad Dievs tev var atbildēt. Ir kādā vietā teikts, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Un es ticu, ka Dievs mums atbildēs, ja mēs sāksim lūgt, ja mēs patiesi savus sirds izskatīsim viņu priekšā. Ja tev šodien ir bēdas, tad saka, kungs, man ir bēdas. Es gribu, Dievs, ka tu man atvieglini. Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā ir teikts, nāciet visi pie manis, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Viņš tev grib atvieglināt šodien. Vai tev ir kāda slimība, vai tev ir kāda problēma? sāc lūgt Dievu, nepadodies. Es neatlaidīgs. Dievs šodien varbūt grib dot tev atbildi uz kādu jautājumu. Es dzirdīgs atver savus ausis. Jo es ticu, ka svētais gars šodien runā šeit. Viņš jau runā šobrīd uz tavu sirdi. Nenocietināsim savu sirdi, jo šodien ir labvēlīgais laiks. Šodien ir pestīšanas diena. Tāpēc es iedrošinu tevi, ka tu vari pacelt savu balsi, kā vien tu māki. Jo Dievam nav pareizās lūkšanas, viņam vajag tavu sirdi. Viņš redz tavu sirdi, viņš redz, cik tu ļoti slāpst pēc viņa. Kāds esmu tāds es atnāku, jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli zemībā galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu godu pienesu. Kāds esmu, tāds es atnāku, jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli galvu savu noliecu, visu slavu pienesu, visu slavu godu pienesu. Kāds esmu, tāds es atnāku, jo zinu mīli tu, jo zinu mani mīli tu. Pazemībā galvu savu visu slavu pienesu, visu slavu godu pienesu. Pie tavām kājamies, pie tavām kājamies, pie tavām kājamies. Ceļos nometies, pie tavām priekšā un mēs, kungs, lūdzam, ka tās viss tās liekais, tās viss grēks, viss netaisnība tās. Kungs, tiek paņemt nos no mums, kungs, mēs vakam, sakam tai nē, kungs, šajā brīdī, kungs, palīdz atteikties tās. Palīdz, kungs, ka mēs stājamies pretīgi vienam grēkam, kungs. Jo, kungs, tu nāc un nomir par grēku, kungs, lai mēs tajā nepaliktu, kungs. Kungs, pieņem kā rīt no vakariem, Dievs. Jo tiešām Tava žēlstība ir augstāk nekā debesis pār zemi, Tēvs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka Tu tos nepieņem, kungs, kad esam tos nožēlojuši, atteikšies, Tēvs, no Tiem. Kungs, paldies, ka varam būt tās droši. Paldies, kungs, ka tikai Tevi, Jēzus. Veidojot ceļs, tavu rūpēs. Tavas žēlastības aplaistīts, Tavas uguns izgarsēts, nāku es, nāku es pie Just. Tava žēlistības aplaistīts, Tavas uguns izkarsēts, nāku es, nāku es pie Tevis, Jēzu. Es imā Tava Tabajara šeit piesaukt. Lai viņš nāk un izmaina tavu dzīvi. Dievs, mēs gribam mainīties tavā līdzībā. Jēzus Kristus, mēs gribam, mēs gribam dzīvot tādu dzīvu, kā tu esi teicis. Tu nu, mēs gribam tiešām, kungs, mēs gribam nodot savus sirdus tev, Dievs. Mēs negribam staigāt ar vienu kāju pasaulē. Deus, lūdzu, tavs vārds tiek pagodināts. Lai tavs vārds tiek pagodināts. Katru cilvēku dzīvē, kas ir šeit. Dievs, ka tās sirds būtu patiesas. Ja kāds ir nokritis, ja es tev aicinu, nāc atpakaļ, celies augšā, jo taisnais krīt septiņas reizes, bet viņš ceļās augšā, jo viņam ir cerība, viņam ir cerība, un Jēzus ir tā cerība. Tev šodien ir cerība, un Jēzus ir tava cerība šodien. Liec visu cerību savās, savā dzīvē, savās, savos darbos, skolā, mājās, pie vīra, pie sievas, pie saviem bērniem. Kolosiešiem, kolosiešiem trešā nodaļa, kolosiešiem trešā nodaļa. <laughs> Ah. Kolosiešiem trešā nodaļa. Pirmais līdz trešais pāns. Kolosiešiem trešā nodaļa. <laughs> Pirmais līdz trešais pāns. Labi? Un tur stāv rakstīt šādu vārdu. Ja nu, ja nu, jūs ar Kristu esat augšām cēlšies. Ja nu, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savus domas vērsiet uz augšu. Ok, man kaut kas jāpaskaidro, lai te neapgrēkojās. Man reizēm uh, gan pieaugušie, gan bērni prasa, kāpēc tu sāc smieties reizēm? <laughs> vai kad tu lūdz, vai kad tu tur sludini, vai kā. Un tas izstāsta dīvaini, tev kaut kas nav ritīgi. Ja? Un, un man sieva saka, visi jau nezin. <laughs> ja? E, bet, kad tev kunga prieks nāk, tad ir jāpriecājās. Ja? Ok, es viņu varu <laughs> slavu Dievu. Vēlreiz, ja ne jūs ar Kristu esam augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savus domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Un tālāk tur arī ir brīnišķīgi pantu un nodaļas, vai ne? Bet uh, par to vēlāk. Skaties, uh, un vēl viena rakstvietiņa, 25. psalms, uh, pirmais pāns. Ja? Es viņu nešķiršu, es viņu zinu tā kā no galvas. Ja? Tur ir rakstīts, kungs, uz tevis paceļ savu dvēseli kungs, uz tevi es paceļu savu dvēseli. Uz ko Dāvids saka? Uz kungu. Ko viņš dara? Paceļ savu dvēseli. Uz ko viņš paceļ savu dvēseli? Uz to kungu. Kas paceļ savu dvēseli uz to kungu? Es. Saka, es paceļu savu dvēseli uz to kungu. Ja? Es paceļu savu dvēseli uz to kungu. Skatieties, tiecieties pēc tā, kas ir augšā Paceliet savu dvēseli uz to, kas ir augšā. Paceliet. Kam ir jāpaceļ savu dvēseli uz tām lietām, kas ir augšā? Man. Eh, tev. Es. Pasaka, man. Kāds teica Paulam? <laughs> Man ir jāpaceļ. Saka vēlreiz, man ir jāpaceļ. Man ir jāpaceļ. Dzirdi? Man ir jāpaceļ. Tev nav bijis tā, ka tu vien, divus gadus dzirdi kaut kādu lietu, Uh, un tu, tu visu laiku dzirdi, dzirdi, un krata galvu, un dzirdi. Un tad vienā dienā, ah, ah, šitā tas ir domāts. Un tad citi apkārt tev smējās un saka, tu nu tikai to saprati. Ir kādam tā bijis? Ir. Paldies, welcome to the club. Esam kluba prezidents un pirmais šajos jautājumos. Ja? Man tā ir daudz bijis. Ja? Tu šūpā galvu un ir, un viss ir kārtībā, un tad pēc gada izturēji. <laughs> Izrādās, ka Raimons Pauls ir latviešu komponists. <laughs> ja? un, un, un tā liekas, izrādās, ka Latvijas karoks ir sarkanbalts sarkans. Ja? Labi, tas ir drusciņi pat raku, bet, bet tāpēc es arī saku atkārtot kaut kādas lietas. Jo, jo, mēs to visi zinām. Bang! Vienā dienā, wow, gaisma ieslēdzās. Nu, ko nu teikt? Liecināt, cik kungs ir labs un gaisma apspīdē, vai kautrēties, ka es tik ilgi biju brēns, vai ne? Kāp lepnumā pāri. Kas dabūna žēlastību? Pazemīgie. Amen. Ot izglītot tauta neko nevar izdarīt. Viņi. Labi. Tiecieties augšā. Kam ir jātiecās augšā? Man. Vai tu... Oj, labi, iesim tālāk. Vēlreiz par cilvēku. <laughs> Kāpēc man tāds virsraksts? Vēlreiz par cilvēku. Kā Dievs radīja cilvēki? Kā? Trīs vienā? Amen? Amen. Kas tur ir trīs vienā? Kafiju esat dzēruši trīs vienā? Nedzeriet, nav labā, dzeriet veselīgāk. Ja? Trīs vienā esat dzerējuši kafiju. <laughs> Ja, puh, dzerējuši. Cilvēki esat. Ja? No kā cilvēks sastāv? Viens. Sāksim ar zemišķāko. Miesa, ķermens. Divi. Dvēsle. Trīs. Gars. Dvēsele sastāv no kā? Prāts grib emocijas. Ārprāts, jūs man sākat biedēt. Man drīz darbs, sludinātāja darbs tiks no. Ja? Uh, Dvēseli kā sevi izpauž? Tev ir dvēseli. Kam ir dvēseli? Paceļ rokas. Kas domā, kas te notiek, kas tur ir dīvains? Paceļ roku. <laughs> Kas atturējās? Es taču redzu, es taču zinu. Ja? Dvēseli kā sevi izsaka? Nu, es gribu, es domāju, es domāju, prāts. Un es, o, oh, es šodien jūtos, o, oh, Es, šūt, oh, es jūtos tik labi, o, oh, es jūtos tik slikti. Šodien man Dievs mīl, rīt man Dievs nemīl. Ja? Tā ir dvēsele. Kuram ir dvēsele? Vēlreiz. Jūs kaut ko jūtat tagad? Tas, kurš neko nejūt, tas ir aizgājis. <laughs> Kas mums ir jāpaceļ uz to kungu? Kas? Dvēseli. Kas ir dvēseli? Prāts. Kungs, savas domas es paceļu. Uz ko? Uz tevi. Savus jūtas es vīrs. Uz ko? Uz tevi, savu gribu, es vīrs uz ko? Uz augšu. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka manas jūtas, mana dvēsele grib vilkt man kur? Uz zemi. Uz zemišķo, uz zemisko un tā tālāk un tā tālāk. Kāds ir ar mani? Jā, iedrošiniet man. Paldies. Pamāz. <laughs> Labi, ok. Dvēsele tev velk pie zemes lejā. Ja? Šodien es jūtos, vai šodien es nejūtos. Dievvvārds saka, slavē Dievu. Es nejūtos, ka man jāslavē Dievs. Tev pasaka, nu pacel savu balstu tam kungam. O, nē, man nav, man nav tāda emocija šodien. Kas tas ir? Kas tas ir? Tā ir dvēsele, zemiskā dvēsele, kas piesiet pie zemes, kuru gars nav sakustinājis. Tu mani dzirdi? Kam būs valdīt? Dvēslei? podi, bēdas, briesmas. Garam būs valdīt. Kam būs valdīt pār dvēseli? Cilvēku garam. Kam būs valdīt pār cilvēku garu? Dievu garam. Aleluja, amen. Kam būs kustināt kājiņas gulbītiem? Kas kustina ķermeni? Labi. <laughs> Skaties. Uh! Dievs sākumā, kad radīja cilvēku. Man jau satrauc šīs lietas, bet nu, labi ir. Klausies, viņš zina arī par tavām maizes un vēdera problēmām. Būs, būs lūkšanas arī par tām. Dzirdi? Pacelies augšā. Pacelies augšā. Un Dievs, kad darbojās sākumā, kā Dievs runā ar cilvēku? Tev būs pielūgt Dievu garā un patiesībā. Kad Dieva gars saskarās, ar ko viņš saskarās? Gars ar droši, ar garu, ar garu, ar garu. Gars ar garu, gars ar garu. Tālāk gars, nu, Dievs tur garam iedod informāciju, ja? ieliek sirdī vienu lietu. Ieliek sirdī vienu lietu. Man ir pamudinājums, kaut kā, kaut kā vajag gatim palīdzēt. Sirdī, sirdī, sirdī. A, kā palīdzēt? A, tas ir jāsaprota prātu, vai ne? Un tad tas, ko Dieva gars ielika manā garā, tālāk iet pa to sarežģīto tereg... Tele... <laughs> Tā tārā bašekere tepat. Pa telegrāfu, <laughs> iet tālāk pa telegrāfu uz šejiem. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir jāsaprot, kurā virzienā iet, kas to saprot. Nu, ir laiks dvēselē. Sakiet dvēseli. Dvēseli, paldies. Jā? Kas ir dvēseli? Prāts, kurā virzienā iet. Sirds, uz kuru virzienu just. Ja? Un kur gribēt. Ko dvēseli tālāk dara? Tad, kad viņi visu tur ir jau izfiltrējusi, ko viņi dara? Viņa šitam te Kusties tajā virzienā, liec rokas virsū, slavē Dievu, vermut, aiztais mut, pārstāj pukstēt, sāc slavēt. Saprotiet, kas to dara visu? To dara ķermenis, amen? Amen. No kurienes tas nāk? No dvēseles, amen? Amen. Un dvēseli var tapt iespaidot gan no gara, gan no kāda cita gara. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Man, Atcerieties, kāds ir mans viens no mīļākajiem vārdiem saistībā ar dievvārdu. Nu, piec gadi jau brauc te, četri, nezinu. Dievs ir labs, jā, bet viens vārds. Se, cī, ba. Secība. un, un, e, labrīt, halleluja, piec gadi, vat saka viņiem to. Un, un viņi saka, nē, nē, es jūs neapceļu. Superīgi, ja? Secība. Uh, Lai pabeigtu trešo klasi, kas ir jāpabeidz iepriekš? Un savukārt, lai pabeigtu otro, ir jāpabeidz <laughs> pirmo. <laughs> pirmo ja? Lai nonāktu debesīs, kas ir jāizdara? Numur viens. Jānožēlo grēki, jāatgriežas no viņiem. Jā. Numur divi. Jā, jātic, jātic, jātic uz kungu Jēzus Kristu un vienīgo dzīvo patieso Dievu. Trešā lieta Kristības. Ceturtā lieta, kas būtu vēlams. Starp pīdām ir kaut kas. Ir. Kad, kad, kad tie izraēļi bērni muk pavērās jūra, kas simbolizē kristības. Kas vilkās aiz muguras? Eģiptieši. Kas ir eģiptieši? Vēļi un visi tie spēki. Kur viņi palika? Kristībās. Oh, vot tur vajag vēl atbrīvošanu saņemt ja? kam vajag. Kam nevajag, tad uzreiz pie otrām kristībām. Amen? Tāda ir secība. Atbrīvojies, piepildies ar Dievu svēto garu un ej tālāk. Kas notiek tālāk? Aleluja, debesis ir satikts. Nē, tālāk tu svētā gara spēkā un tikai svētā gara spēkā sāc atjaunot galvu. Amen? Amen. Kāpēc tu atjauno galvu? Lai pareizi saprast, kas ir Dieva grib, kas ir tavs aicinājums. Nevar tā, nevar izlaist ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktu. Fantastiski vienkārši ābec. Dzirdi? Jā? Bet man pagāja gada, līdz man pieliec tas. <laughs> Un tieši tāda arī ir secība. Tu dzirdi? Pārbaudi, meklē. Es tev vienkārši lieku roku uz bībeli, uz sirds un saku, tā tas ir. Ideālā gadījumā. <laughs> Ideālā gadījumā. Reizēm ir tā, kad svētais gars nonāk pirms ūdens kristībā. Ir bijuši tādi gadījumi. Ir bībelē, ir dzīvē. Kāds mums pasaka, amen. Un reizēm ir bijis tā, ka tie eģiptieši nav noslīkuši tajā vannā. Ja? Un tad visādi rāgi izlien ārā un domā, tā ir miesa vai vēla kungs vai kas te šodien notiek. Ja? Čertovšīna. Ja, kas te šodien lec ārā no viņa? Tas ir, tas esi tu, brāl, mās, vai arī es runāju ar kaut kādu bālze bubu kalpu. Ja? Uh, <laughs> ja? Nesat runājuši ar viņiem? Visi priekšā. Labi. Skaties, kas notika, kas notika, kas notika? Atceries, tēma zemišķais vai debesu, dvēseliskais vai garīgais. Kas notika? Tad, kad cilvēks sacēlās pret Dievu, sacēlās. Viņš sacēlās pret Dievu. Protams, sacēlās. Gars tika nostumts malā. Kas palika? Divi vienā tikai dvēseli un, ja? A, ko dvēseli saka? Es domāju tā, es uzskatu tā, ja? Es gribu tā. Un man ir pie kājas, ko uzskatu. Tu, kā jūties tu, vai arī nav pie kājas, un mēs divi tur kaut ko uzskatām. Kas ar dvēseli notiek un cilvēku? Tumsa. Tā kunga gaismeklis ir cilvēka gars. Nav dievu gara. Kā Dāvids saka, kungs, tikai tavā gaismā mēs redzam gaismu. Gars tiek nostimts malā. Kas notiek ar cilvēku? Viņš ir tumsā. Viņš ir tumsā. Viņš ir zaudējis trešo komponentu. Viņa gars ir mirs. Un tad viņš sāk vadīt savu dzīvi kā? Es redzu, es dzirdu, tam, kam redzu, tam es ticu, to, ko redzu, to es iekāroju, ja? tas, kas man aizrauj, tas ir interesants, ko tu man tur <laughs> pa debesēm kaut ko fleitē, ja? labāk gurķi man dod, Ēģiptes vēlams, ja? Skaties, un tad, kad Dievs piedod cilvēkam un taisno caur Jēzu Kristu viņu, trešais komponents akal ir aktīvs. Kādam mērķim? Ja? Lai Dievs var vadīt tavu dzīvi. Bet vai dvēseli nomirst? Nē. Atzimst gars, dvēseli ir tāpat, mies ir tāpat. Pareizi. Kāds pieņēma Jēzus Kristu un viņam attaug mati? Nu, kam bija pliki, galvi, Nebija tāda. Nav neviens tāds. Nē, ja tu biji plika galva, tad tu biji plika galva. Ja? Un skaties, psalms 103, 1 līdz 2. Psalms 103, 1 līdz 2. Uh, 103. psalms, 1. 2. pāns. <clears throat> Teic to kungu, Dāvida psalms, ja? Teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to kunga man dvēseli un neaizmirst, ko viņš tev labi darīs. Un neaizmirst. Mīļa, tie, kam vajag glābšanu caur kungu Jēzus Kristu, kas varbūt ir jauns vai pirmo reizi vai nav satvēris šīs lietas, jūsu daļa bija pirmais sets. Ja? Tagad mēs runāsim uz cilvēkiem, kas ir satikušies ar krustu Jēzu un augšām celto Jēzu un kuriem vajag pateikt savai dvēselē, teic to kungu man dvēseli un neaizmirst. Tie, kas bija Jelgavā, atcerieties, tur no otrās Pēters, Teovils citēja, ja, brālis Teovils, savā ticībā parādiet atziņu, ja, atziņu, ne, tikumu, tikumu, bet tas vārds ir ekscelents, nu tur tā, pār, ja, esiet ar tā, tādu pārākumu, bet nevis aiz lepna, bet zini kāpēc? Tāpēc, ka tev ir trešais komponents, ar tam nav. Saprat domu? Tu esi visos veidos pārāks. Tāpēc, ka tev ir trešais komponents, ja tu esi atzims no Dieva. Cilvēkam, kas ir gudrs, izglītots, ap piecām augstākām izglītībām, bet nav saņēmis taisnošanu Jēzu Kristu, viņam trešais komponents ir miris, tumsa. Tu dzirdi? Tāpēc viņš arī saka, rukājiet ārā, parādiet, ka jūs esat pārāk. Visi ārsti nolaiž rokas. Augstākie profesori nevar izdziedināt, izārstēt slimo. Pienāk viens, piedodiet, pra, prasts cilvēciņš, jo nav daudz gudro mūsu vidū, ja? nu, ir jau izredzēto, ja? un uzliek rokas un Jēzus Kristus vārdā izdziedina. Vai tad tas nav pārākums? Tas nav pārākums. Tas, tā nav demonstrācija, ka gars stāv pār dvēselē un visiem tituliem. Kāds lūdzu pasaka, tā ir. Tā ir. Un, un zini, cik tas smieklīgi izskatās? Viss koncīlijs. Kas viņiem ir? O, viņiem atliek pateikt placebo efekts pašiedvesam. Ja? Nestudējiet tās muļķības. Ja? Respektīvi, placebo efekts ir, kad tu vot sadomājies, vot un vēzis no manis aizies projām. Ja? Un tad tur viņi stāsta. Ja? Avoti mēs nesadomājamies, mēs uzliekam rokas, mēs lūdzam tā kungu vārdā, un viņš pagodinās. Un koncīlējām mute ir ciet, un visi pasaules gudrie apklust, kam ir gods. Dievam. Lūk, kas ir Dieva valstība. Pagodināt viņu vārdu. Pagodināt viņu vārdu. Kas bija miris, top dzīves, kas bija slims, top vesels, kas bija izjūts, top savienots, kas bija saplaisājis, top salāpīts kopā. Vai nav labi? Vai nav labs Dievs? Ir labs Dievs. Bet Un atcerieties tajā rakstvietā, ko es minēju, brālis Tevils teica, bet kam to nav, tas ir akls un stulps un ir aizmirsis, ka viņam grēk. Ja? Un Dāvids saka šito pašu lietu 103. psalmā. Neaizmirst man dvēseli. Kas var aizmirst? Mana dvēseli. Kas ir man dvēseli? Jūtas griba prāts, atmiņa. Ir iespējams aizmirst tā kunga darbs, jā vai nē? Protams. Tas stāv rakstīts. Vai tas nav stulbums? Vai tas nav aklums? Citiem vārdiem sakot, Dāvids saka sev un tev un man. Nē, esi stulbs un akls. Daudziem tur tā kunga brīnums savā piemiņā. Tur viņš stāstiet dienu no dienas, paceliet tā kunga godu un slavu, un tad viņš pagodinās. Kas man pagodina? Es runāju dievvārdā, ne pa sevi. Ja? kas man pagodina, to ko? To es celšu godā. To es celšu godā. Halleluja. Un tagad dvēseli, vuj, nu, putens sākās tagad. Ok? Ja. Dāvids saka, neizmirst man dvēseli, un es paceļu savu dvēseli. Kam ir jāpaceļ savu dvēseli? Man ir jāpaceļ savu dvēseli. Uz ko viņi ir jāpaceļ? Uz debesīm, uz kungu. Okay. Konflikts starp dvēseli un garu ir vairāk vai mazāk ir pastāvīgs konflikts starp dvēseli un garu. Cilvēks no cik lietām sastāv? Atdzims. No trīs. Neatdzims. Arī no trīs, bet vieni neaktīvi. Arī no trīs, bet vieni neaktīvi. Jeb aktīvi ne tādā, ne tā kā vajag. Ja? Viņi ir mirus. Dieva acīs viņi ir mirus, tā tad var teikt, ka viņš ir divu, divu, divu komponentu cilvēks. Ja? Atzims cilvēks ir kārtīgs trīs komponenti, un es pat teiktu četru komponentu cilvēks tāpēc, ka viņam ir e, gars vēsela un miesa un vēl svētais gars iekšā. Ja? Kur mēs saņemam rīkojums? Mūsu priekšnieks ir mūsu gars, kas ir Dievs ir Dievs, gars mums ir direktors, dvēseli ir direktora vietnieks, nu un kā vienmēr viss smagais <laughs> darbs ir jādara parastam darba ļaudim. Ja? Kā tev un man, uzlokot fiziskās rokas un tā tālāk. Slavu Dievu! Viss ir vajadzīgi. Konflikts. Skaties, skaties, lūdzu, skaties. Jēkab trešā nodaļa. <laughs> Jēkab trešā nodaļa. <laughs> o, slav Tev, Dievs. Slav Tev, slav Tev, kungs. Halleluja, slav Tev, slav Tev, slav Tev. Ah, ka kāds varētu pielikt un teikt, es sapratu, halleluja, bang, ja, visu, kas te noticis. Tā, Jēkab 3, 13 līdz 17. Stāv rakstīts, kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs – Tas, lai pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus, darītus gudrā, lēnprātībā. Bet, ja jums sirdī ir rūkts, skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Hei. Jo kur ir skaudība un ķildes, tur ir juceklis un visāda. Saki, kas ir visāda? Nelietība. Mm, nelietība. 17. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir kāda? Šķīsta, miermīlīga. Trešais, lēnīga, lasi līdz, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu. Taisnīga bez liekulības. Tagad skaties. Lūdzu, skaties. Lūdzu, skatieties. 15. pāns. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes. Zemišķa. Zemišķa gudrība. Un tur angliski ir tādi interesanti vārdi. Tur ir tā, no zemes nākoša, angliski earthly. Earthly. Earth ir zeme un earthly ze, no zemes. Tā gudrība ir zemes. Mums ir kāda gudrība vajag no debesīm. Tālāk, skaties, zemē ir sava gudrība un zemes cilvēkiem. Ja? Viņai ir. Un tālāk uh, tur ir rakstīts, no zemes nākošais un nākamais ir kāds no, da, no dabas. Uh, Angliski ir rakstīts uh, sensual, jutekliska, kas, nu, tā, jūt, kur piesiet, kur, kur nu, kaut kā. Ja? Tāpēc cilvēkiem ļoti daudz, kas ir svarīgs, kā viņiem jūtas, reaģē, vai viņiem pievēl kāds, vai viņiem nepievēl kāds. Ja? Un, un, un kur no zemes pāriet uz tādu dvēselisku, juteklisku, un tālāk kādi pēdējā, kā, kad tā gudrība attīstās zemišķā, kādi noslēgumā – sātam. Arī tā gudrība progresē. Ja? Ir tāda zemes gudrība, kas progresē tādā jutekliskā gudrībā. Un, ja tu ļoti daudz vadies no dvēseles jūtām, vēlnēm tas ļoti patīk. Bet jūs redzat, kad viņa jūtas ir kādas? Ķildas, sauc tālāk jūceklis, skaudība, sauc tālāk, nelietība, nemiers, ātrsirdība, vai tad tās nav jūtas? Vai tad tās? Un tad reizēm jautā, kā cilvēks top apsēsts. Jūs redzat progresu? Es redzu. zemes gudrību. Tālāk tu sāc justies kaut kādas negatīvas jūtas, emocijas mūsdienu valodā. Kam tas, kam tas patīk, kas ir trešajā pakāpē? Viņi saka, o, šitas čals, šitā meitene ir, šitie velk uz mūsu sajiet. Ja? Un tad viņi pumpā iekšā muļķības tam cilvēkam. Ja, tas, ir, tas, ir sād, tas ir trešais līmenis no zemītes uz juteklisko, dvēselisko un uz dēmonisko pāraugu. Ot tā tās lietas attīstās. Tāpēc nevar ākstīties ar eh, tur rūgtumiem, nepiedošanu, skaudību, dusmām, ātrasirdību, kas sākumā var sākties kā emocija. Kāpēc tā rakstīts nedodiet vietu vēlnam? Kur nedot? Citreiz cilvēki prasa, o, vai kristietis var būt apsēsts un tālāk, tālāk. Vai tā kāds māc, kad vēlns atnāk un izrauj svēto garu ārā? Viņš apsēž prātu, viņš apsēž jūtas. Kādām tiesībām? Nedodiet vietas vēlnam. Kā es dodu vietas vēlnam? Dusmās neapgrēkojieties, nedodiet vietas vēlnam dusmas, skaudība, ātrsirdība. Kas tie visi ir pa darbiem? Miesas, dvēseliski zemišķi darbi. Vai saka, dvēseli slikta? Nē, es saku, ka dvēselē svētā gara spēkā ir jāatjaunojās. Kāds man dzird? Un mans jūtas atjaunosies, un man prāts atjaunosies, un man grība atjaunosies. Kāds lūdzu pasakā, mēn, es citu sev. Tāpēc, ka tu nepie, neieņēmis šitādu pozu, kāds izsolīs tev ar āmuriņu citiem. Tu dzirdi mani? Ja tu nepateiksi šitā sev, kāds izsolīs tev ar āmuriņu. Kur? Vērk tirgā. Vērk tirgu. Vērk tirgu. Pirms jām iet apakaļ uz vērku tirgu, visi samaksāts. Paga, paga, paga, paga, paga, Pauli, es tagad esmu apjūts. Es esmu Dieva bērns, es eju uz debesīm, un tu man draudā vērku tirgu ko es tev draudu. Es tevi informēju, ka drumbulā nevajag iepirkties. <laughs> Ej tur, Sijā, Jesus and Co. Ja, debes valstības placī. Skaties, skaties. Lūdzu, pasak man, es tagad to izdarīšu. Pat, ja tu man kaitini. <laughs> pasak sev iekšā. Pauli, es to izdarīšu, pat, ja tu man kaitini. Vari? Gad parādi, tas priekšnieks. Pasak, Pauli, Es to izdarīšu, pat ja tu man kaiti. Zini, kā piespēlēt, un nevienu ar ģitāru, bet arī uz tautas jūtām. <laughs> O, oh, viņš ir lielisks. <laughs> es beidzu. uh, <laughs> kad ticīgs cilvēks kļūst zemišķs, un es atļaušos paspēlēt ar savādiem, zemisks tad viņš zaudē debesu fokusu. Ni tu da, iztulkojiet, ne tur. Fokus pāriet uz laicīgo. Kas ir laicīgais? Zemīte, šī dzīvīte, panākumi, baudas, izklaides, veselība, manta, nauda, man, man, man. Kāpēc man? Tāpēc, kad vēseli saka, es domāju, es jūtu, es gribu. Nu, kāds redz, ja bez te viens ārdos, ja bez pa daudz prasa uzmanības, piedod. Par šādu veidu cilvēkiem Pāvils saka tā, vai, ko skumji, 1. korintiešiem 15, 19. Jūs taču lūdzat, lai Dievs jums dod vārdu, vai ne? Saņēmāt, jeb, jeb, jeb tas ir apšaubāms. Ja? Ok, 19. pāns, 1. korintiešiem 15, 19. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, pabeidz teikumu. Kas jūs esat tad? Visnožēlojamākie cilvēki. Nožēlojam, ja visnožēlojamākie. Vis, vis, the most miserable, kas ir angļu valoda. Viens cilvēks, divi, paldies trīs. Kurš vairāk? <laughs> Visnožēlamākie cilvēki. Ja tevi sāk vadīt dvēseli, ja tu neļaujies gara vadībai, ja Dieva gars tevi nevar apaisnot, saka droši, tu esi visnožēlamākais cilvēks, tad tu esi stulps, tu esi akls, vai tā ir mana terminoloģija? Nē. Pāvils, Jēkabs, Pēters, Pēters, akls un stulbs. Pāvils saka, demonisks un zemišķis tu esi. Ja? Un kas tur vēl bija? Pāvils. Ah, visnožēlāmākais. Kas lietoja šos vārdus? Ah, pustuļi. Tā kunga tuvākie apustuļi. Nu, vienīgais tur foršs apustuls bija Jānis. Ja kāds negrib apvainoties, lasiet Jāni. <laughs> Dievs ir mīlestība, Dievs ir gaisam. Un nemāniet sev. Ui, Jānis arī tai pašā klubā ir, ja? Ok. Skaties, Dvēsele mūs velk pie zemes. Dvēsele mūs darīs to, tas ir viņas darbs. Viņai ir jāatjaunojās. A, viņa ilgus gadus ir pavecam iestrādājusies. Ugh, man ieriebi. Ko es daru pēc dvēseles parametriem? Apakāju. Ja? Man iespļāva sejā, es divu tik. Amen! Tieši to es gribēju dzirdēt. Un kāds ņiprāks piespļauja visas brīvas pilnas un laušas aizspļauja ciet. Okay? <laughs> Mēs esam visi no viena mā, no māla veidoties. Nē, es debesīs manā esmu veidots. Ja? Neko, visi mēs te esam mīcīti. Kāpēc jāmīc tas māls? Tāpēc, ka tāds negatavs, žēlstības aplaistīts, uguns izdedzināts. O, oh, tad tu esi kaut kas. Ja? Tad tu, nu tu jau esi, bet Tā tu patiešām esi. Labi. Skaties, demonis gudrība. Es jau esmu uz beigām, paldies par tavu izturību. Pārsteidžos ātri, apgaismība šodien notiek. <laughs> Kungs slauti. Atļauj tev jautāt. Kāda gudrība vada tevi? Dieva vai zemišķa, vai dvēseliska, vai dēmoniska. Nedodiet vietas vēlnam. Mēs domājam, ka vēlns nāks. Nu labi, mēs nedomājam. Es tā, es tā, ot es tā padomāju. Vēl ar tādiem līdzīgiem, tā kā es. Mūsu pusē domā tā. Ot nāks lielais vēlns ar lielām zīmēm un tā tālāk bet viņš jau sen atnāk un ir iekārtojis nometni dvēselēs, prātos. Un jo vairāk viņš aptum liedz Dieva garām darbību, jo dziļāk cilvēki grims tumsā, un tad pienāk diena, kad tu skaties, kā izglītots cilvēks, kā tas bija nacistiskajā Vācijā, kā izglītot cilvēku, ar vienu aci viņi raud par sunīti – mājas mīlu, kurš ir miris. Bet ar otru ir smaids, kad dedzina cilvēks kopā. Vai tas nav sātans? Vai tā nav pievilšana? Vai tas nav kaut kas perverss sagrozīts? Ja? Tā ir tums. Ebrejiem 4, 12, 13. Nolasīšu tādu foršu rakstvietu, kas tās lietas palīdz salikt visus ebriem 4, 4, 12, 13. Stāv rakstīts, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā līdz, kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir doma un sirds prāta tiesnes un nav radījuma, kas viņa priekšā ir apslēpts, bet viss ir atsekts un atklāts viņa acīm. Kam mēs dosim norēķinu? Viņam, kas ir viņš, Dieva vārds. Es nenāku jūs tiesāt, bet man tiesās tas vārds, ko es. Atcerieties, ko Jēzus teica. Viņam mēs atskaitīsimies. Uh, Tāpēc arī Dāvids saka 139. psalmā, 23. 24. pāns, kungs izzina manas domas, izdibina man. Ja? Es nevaru sev līdz galam pats uzticēties. Lūdzu, izdibina, izskat man, izvērtē man. Vai pareizāk saka, kungs kopā ar tevi, es sevi iztiesāju. Amen? Mums ir sevi jāiztiesā. Ir. Kāpēc? Ja mēs sev neiztiesājām, tad nāk cita tiesa. Tu dzirdi? Tu gribi citu tiesu? Saki, nē, Es tev saku priekšā, saki nē. Iztiesā sev un tu neies tiesā, bet tiesā ar kungu kopā. Kāpēc? Tāpēc, ka tu kā tiesnesis neesi objektīvs, vai ne? Tu neesi objektīvs. It jau īpaši pret sevi. Kā Jēzus to definē, ak, tu lieku, tu redzi skabārgu brāļu acī, bet neredzi. Forši tiesnesis, ne? Tāpēc mums vajag svētā gara gaismu, lai mēs varētu sevi iztiesāt. Un vecā labā paruna vienmēr sākt ar sevi ir laba. Amen. Amen. Brāļmās, tas ir, es ceru, ļoti skaidrs, ļoti secīgs pamudinājums rakt dziļi, aizliegt dvēseli, kustēties. Un, un nedot vietas vēlnu gudrībai. Un atcerieties, Romešiem 12, 1 līdz 2 ir rakstīts – Ļoti bieži rakstviet, es nolasīšu viņu tomēr no teksta, ja, lai neizlaist neko. Un kā Mārtiņš saka, viņam tā ir viena no vismīļākajām, un slav Dievam. Un tur stāv rakstīts tā, es jums lieku pie sirds brāļi, protams arī māsas, Dieva žēlsirdības vārdā, ne savā vārdā, ja? nodot sev pašus par dzīvu, svētu, patīkamu upuru, tā, lai jūs garīgā kalpošana Un skaties, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, netu, netopiet šai zemītē līdzīgi, nekļūstiet zemišķi, nekļūtiet zemiski, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā. Tur ir garā rakstīts, jābūt ir prātā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva grib, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Skaties, skaties, daudz cilvēku brēc, es nesaprotu, es nejēdzu. Punkts viens nav izpildīts. Es neesmu veltījis savu ķermeni, savu dvēseli kungam kā upuri. Tu dzirdīji? Un tad bļauj, ka nav gaismas, tad bļauj, ka nav spēka, tad bļauj, ka nav sapratnes. Un tad ir ķilds, jūcikls un viss pārējais. Un viss ir vainīgi, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka visiem ir skabārgs acīs un savējos baļķis neredz. Tad, kad tu noliec uz altāru un no saviem baļķiem, kas tev ir acīs, sadedzini kungām kārtīgi pēdējo upuru mīlestību, veltīji savu ķermeni, o, tad sāk spīdēt gaismu. Amen? Amen? Nav tā automātā, defaultā viss. Jā, kungs izglābi, slavu Dievam. Es tur daudz jēdz, daudz nejēdz. Kas man jāpiesauc Jēzus? Ja? Pēkšņi es saprotu, jā, Jēzus ir ceļš. Jā, kas man jādara? Es nemāku lūgt. Ok, slavu Dievam, svētais gars apgaismo. Kāds tev vada lūkšanā, kāds nevad lūkšanā. Pestīces, ja? Bet, mīļais, tas taču ir tikai kaps atrakts vaļā. Svaigs gaiss ir ielaists iekšā. Ja? un ir jāstrādā. Es tev pateikšu godīgi, ne pēc teorijas, bet pēc prakses ir ritīgi jāstrādā. Es, eh, es neesmu pārāk labs piemērs bijis eh, svara zaudēšanas ziņā cauri gadiem. Tie, kas man zina, viņi jau teiks, atkal šis par to svaru. Bet <laughs> ar tā kunga žēlstību un brāļa māsa aizlūkšanām es nolēmu atkal nomest kādu kilīti. Un, un uh, eh, Un es jums varu pateikt, kā mana dvēsele kauca. Kā mana dvēsele kauca. Kā mana dvēsele ērpējās. Par ko? Vai tad jūs nevarat cept savas olas un nerīt, kad es neesmu klāt? Vai tad jūs nezināt, ka man nekās nav? Kāpēc jūs cepjat pēnkokus? No, viņiem tā kas. <laughs> Neviens neizprot mans sirds sāpes. <laughs> kā vien mana paša sirds. Uj, kā dvēseli kauts. Uj, kā dvēseli kauts. Uj, kā viņi kauts. Ja? Labi, tas pa diētu. Kā jau citām lietām. Viņas vilksies 10 gadus, 20 gadus un 30 gadus, ja tu neizdarīsi. Un zini, mīļais, tas ir darbiņš. Dievs iedos žēlistību. Dievs iedos. Es nerunāju, kā izpestīties ar saviem spēkiem. Es ceru, ka tu man nepārprati. Dvēselē ir jāpieaug pestīšana. Kas cilvēkam ir pestīts? Gars? Kam ir jāaug pestīšana? Dvēselē. Kāpēc Jānis saka, Jūs esat lauzījuši galvu, kas saka, jūs esat pilnīgi. Nu, un, un blakus brālis saka, neviens nav pilnīgs. Esat dzirdējuši kaut ko tādu? Kas Dieva acīs tevī ir pilnīgs? Amen, gars. Un kas ir diezgan tāds, <clears throat> nu, vajadzētu stiprs uzlabojums. Dvēseli, dvēseli. Un tādiem, kā man arī miest. Ah, kādam no jums vajag muskuli <laughs> klāt, kādam tauknost. Ja? Tas ir uzlabojums miesā. Ah, esi svētīts. Neāksties ar šīm lietām. Rots, uzņemies atbildību. Te bija vārds sākumā. Ah, Ebrejiem 12. nodaļa. Nolieciet visu, kas ap jums visa grēka smagumu un kas ap jums tinas. Klausies, lūdzu, klausies. Klausieties, madāms un jaunkungi. Es arī esmu parasts cilvēks. Man arī gribējās, ļoti daudz dzīvē ir gribējis labāks drēbes, labāk mašīnu. Man ir gribējis kaut ko sasniegt. Man ir gribējis izcelties sportā, gudrībā un tā tālāk. Tev tas ir svešs? Nē, no māla veidot mēs. Bet vienu dienu tev ir jāpasaka, tas viss ir mēsli. Tas viss ir mēsli. Lai es kristu iegūtu. Tu dzirdi? Kurš nonāvēs to zemiskumu sevi? Tādēļ nonāvējiet, kolosiešiem trešā nodaļa, tādēļ nonāvējiet sevi. Kam ir jānonāvē? Man. Atšķiliet, atgrieziet. Un viņš saka, ir lietas, šeit ir par grēcīgām lietām Bet ir lietas, kas nav grēcīgas. Krāt naudu ir grēks? Nē. Bet ja tā sāk piesaistīt tavu sirdi pie zemes, un tu svīst un uztraucies, labāk tiec no savas kolekcijas vaļā. <laughs> Vai ne? Kādā veidā? Nopērkot kaut ko sev. Nē, izdara vēl svētīgākā veidā. Atdod man labi, svētī kādu citu. Tu, tu saproti, pa ko ir doma? Šitas ir mega. Kuram iekšā gars priecājās? <laughs> Un kuram, kuram dvēseli tāda, ka man jāsāk slēpties? Es vakar biju, <laughs> es noslēdzu jau. Es vakar biju dzimšanas dienā pie saviem radiem. Un ielūdzot man, viņi riskēja Un uh, viņi palikuši pie zemes. Un es tur biju visbriesmīgākais cilvēks. Jo man kaut kā tas, bet kungs bija žēlīgs, tas nav mans nopelns. Bet viņš man pavēra ceļu kaut kādā brīdī, es domāju, ko es šeit daru, kur dzīro, lēkā un stulbumu notiek apkārt. Jūs jau ziniet, kā tiem radiem ir. Ja? Radi nav stulbi, viņi forši, tu šito te ja, nesaki, bet viņi ir zemišķi. Ja? Es saku, ko es te daru? Jā, cieņu jubilāram. Mīlestību izrādīt. Protams. Zinu, bet cik ilgi es izrādīšu? Ne viņi uz mani skatās, kā es izrādu neko. Un Dievs deva iespēju no solrīnas uz solrīnu <laughs> sākt iet un runāt pa Dievu. Tāpēc es tur biju briesmīgākais cilvēks. Kāpēc? Tāpēc, ka saskaršanās ar patiesību ir viena briesmīga lieta iet vientonais liekals. Pozitīva, briesmīga lieta. Uh, es aicinu tevi, uh, ja tev jādod Dievam savs ķermenis, tad ne jau es tevi aicinu. Dievs tevi aicina atdot Dievam savu ķermeni. Ko tas nozīmē? Viņš ir priekšnieks tavam ķermenim, un tu vairs nevarēsi darīt to, ko tu dari, bez viņa atļaujas. Arī futbola spēlē. Bet te jau, te jau tā nav. Ja? Vot. Un, ja tev ir jādod Dievam savu dvēseli, jāiziet. <laughs> Ko Jēzus saka? Kas man grib sekot, tas lai izdara ko? Aizliedz sevi. Ā, mums ir jāizliedz sev. Ko nozīmē aizliegt sev? Ņifīga не знаю, ja? Nezinu, piedodiet pa žargonu. Aizliegt savu gribu, aizliegt savas domas, aizliegt savas jūtas, ja tas nepieciešams. Atdod to. Atdod to Dievam. Tu būsi cits cilvēks. Tu būsi cits cilvēks. Noslēgsim lūkšanu. Ja man kaut kas būs vēl, es tev pateikšu. Saproti, Dievs patiešām grib dot, bet uz viņa nosacījumiem. Un ja viņš saka, atdod no sākuma man to, kas ir tavās rokās, sirdī vai dvēselē, tad tev tas ir jādod. Tavu gribu neviens neapies. Mums reizēm gribās saņemt no viņa, bet atdot viņam nē. Un patiesībā ir tā, ka Dievs ir uh, savā žēlastībā viss nepraktiskākais uh, mījējs. Es pateikšu, ko es ar to domāju. Viņš dod visizcilāko un saņem pretī, kāds lūdzu pasaka latvisko vārdu, viss sūdīgāko. Amen. Devis tēvs, es tev pateicos par šo dienu, es pateicos tev kopā ar brāļiem māsām par šīs dienas vēsti. Kungs Dievs, lai viss, kas ir no tavu gara, top iededzināts sirdī. Ei, es atceros to rakstvietu, klausies. Tur acis ciet, noliec galvu, cel augšā vienalga. Kā, kā tev vērti? Klausies. <laughs> o, kungs. <laughs> Dievs saka, <laughs> es rakstīšu savus baušļus ar savu paša roka. A kas būs tints? Svētais gars. <laughs> Dzirdi? <laughs> Tāpēc nenocietin savu sirdi, nenocietin savu dvēsli, kad Dievs raksta, lai viņš dziļi ieraksta kaut ko tavā sirdī. <laughs> kad viņš raksta, lai viņš tur parakstās. Šis ir mans šeit ir ziņa tev, šeit ir instrukcija. Es nezinu, kur ir tā rakstvieta, bet ir praviešos kaut kur jā, par šām sirds plāksnēm, un kad Dievs raksta, un tīns ir Dieva pirksts raksta, Dieva roka raksta svētā gara tinti. Ja? Tāpēc tās lietas ir jāsatverā garu ar sirdi. Citādāk tās liekas muļķības, bet muļķības tas ir kam? Dēmoniem, zemišķumam un jutekliskumam. A gudrība tā ir kam? Kristu jaunam radījumam. Tāpēc nonāvējiet sevi, nonāvējiet sevi visu, kas pieder pie šīs zemišķā, netiklība, ātrsirdība, dusmas, visu veidu nelietība. Pasaki, kungs, es tev to atdodu tev, un es ņēmu pretī. Es ņēmu pretī, kungs, tavu svētā garas traumas. Es to ņēmu pretī, un es augu, un es attīstos. Jo bez tevis es nenieku nevaru. Kungs, Dievs, es tev lūdzu arī kaut kādā īpašā veidā, lai tu kaut kā pieskaries katram vienam viņa vajadzības punktā, vai tas būtu ķermenis, vai dvēsele, vai ķermenis un dvēsele, vai atbrīvošana prātā, vai atbrīvošana jūtās, vai atbrīvošana no meliem. Tāpēc, kad brīvība atnesīs patiesības atzīšanu, Un mums ir jāmainās, atzīstot un apzinoties patiesību. Ui, foršāks lietas nevar būt. Kungs, pieskaries kāda sirdī, pieskaries debes tēvs, pieskaries, kungs, Dievs, pieskaries, ko mēs paši varam, kungs, ko mēs paši varam. Mēs varam izvēlēties dzīvību vai nāvi, bet tu esi teicis, izvēlies dzīvību. Paldies Tev, kungs, par Tavu darbu šeit, Paldies par katru vienu, kas ir šeit. Lai tā kunga svētība uz viņu dus, kungs, lai tavu svētību dus pār taviem cilvēkiem. Lai tavu svētību aizskar katru vienu viņu vajadzību. Un lai katrs viens kungs mainās no gaismas uz, uz gaismu, no atziņas par tevi uz jaunu atziņu. Jo mūžīgā dzīvība ir tā, kad mēs tevi iepazīstam. Iepazīstam kā dzīvu, augšām cēlušos un reāli. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Esiet svētīti, mīļie.